والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ما بعد kwanza kabisa ndugu zetu Allah walipe kila la kheri kwa kwa ukaribisho wenu mzuri uliojaa upendo na kudhihirisha alama ya udugu ulioko kati yetu فنسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا متقابلين katika faida tu kwamba sisi walillahi alhamdu da'wa yetu tunayoilingania tukipita katika miji tukikaa katika vikao vyetu vya ilmu kwenye durusi zetu kwenye misikiti yetu kama hii dawa yetu sisi tunailingania ni dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iliyopokewa na maswahaba zake alkiram kisha wale waliofuatia baada yao kwa wema min sadati tabi'in wa atba'i tabi'in na waliofuatia wanafunzi wa wanafunzi wa maswahaba bali ndio da'wa ya maimamu wakubwa wa ahli sunnah wal jamaa kama alimamu Malik pale Madina الإمام الأوزاعي كل الشام الإمام الثوري كل العراق الإمام بن عيينة كل مكة لكذلك ولكوجة بعد ياو لكن الإمام الشافعي لكن الإمام أحمد بن حنبل الإمام آه، المزني نمفانوا هاو katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa rahimahumullahu ta'ala sisi hatuna jipya ambalo liko kinyume na hawa niliyotaja na vingineo waliokuwa katika msimamo wao sio katika masala ya itikadi katika kumitakidi Allah subhanahu wa ta'ala wala sio katika masala ya iman al-iman billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir الايمان بالقدر خيره وشره حتونا تفاوتي سيسي مع هيا تليونايو و وليو شيك مسحابه القران يمتوحكيشيا وونغوفو كما يكيوا سيسي ايماني زيتو سيكو كما زوالي فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق الله سبحانه وتعالى نسمع كما wataamini kama watu wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi yani masahaba basi watu hao watakuwa wameongoka na kama watakengeuka ikawa imani iko tofauti na ile imani yenu nyinyi masahaba hao watakuwa wametumbukia katika shimo la uasi na upinzani wako kinyume na njia ya sawasawa wanaosemeshwa hapo khitab ilikuwa kwa wakati ule ni muwajjahun الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكو ليله لكيلكزوا مع وكما في وقت وكي وكيامبيوا فان امنوا بمثل ما امنتم به جواب فقد اهتدوا كذلك الله سبحانه وتعالى لبسم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء wanapoambiwa watu aminini kama walivyoamini watu watu walikusudiwa hapa kama wanavyosema ibn Abbas radhiyallahu anhuma الناس هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم kwa hiyo katika masala ya iman sisi tunalingania vile walivyoamini masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na bila shaka walichoamini wao ni kwamba wamefundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam ameletewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala si katika masala ya iman na tauhid wala katika masala ya ibadat tunapeleka ibada zetu sisi kama alivyozifunza mtume sallallahu alaihi wasallam na hili tunajitahidi kulisimamia swala saumu zaka na nyinginezo tunatazama vile wema waliotangulia walivyozitekeleza zile ibada na ndio maana huwa sisi hatukubaliani na mambo ya uzushi katika dini na rai tunataka mambo yote yende vile yalivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu tunaamini kwamba kufanya kinyume na hivyo ni balaa juu yetu na amali zetu zitaporomoka man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu na dini yetu hiyo ni yenye kukataliwa haitakubalika na ndio pale akatuamrisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tujifunge na mafunzo yake na mafunzo ya masahaba zake wema hasa alkhulafa khulafa ar-rashidun akasema man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ kisha kaendelea wa iyakum muhdathat al-umur Mtume صلى الله عليه وسلم anasema atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi basi nyinyi shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa shikamaneni nazo sunna hizo na mziume kwa meno ya magego zikamateni vizuri kwa hivi ndivyo tulivyofundishwa na kadhalika katika masala ya miamala tumefundishwa na sisi hatutoki nje ya mafunzo na njia waliopita masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na katika miongoni mwa miamala ambayo sisi tunaipatiliza sana ni mafungamano yaliyoko baina yetu sisi na watawala watawala wetu wanaotutawala katika nchi ni mamoja tunaishi katika nchi ya Kiislamu kwa asilimia mia moja tuko chini ya utawala wa kiongozi Muislamu katika daula Islamia au katika nchi yenye kuchanganya mambo kadha wa kadha mambo ya kidini na mingine ni mambo ya kilimwengu au rai za wanadamu jambo hilo alikubaliki katika Uislamu lakini ikiwa mtawala amefikia hapo pia pia lazima taa ifanyike au to katika nchi ambayo haiamini Uislamu kabisa na sisi ni waislamu na hatuna mahali pa kwenda na sisi tuko chini ya nguvu yao na utawala wao na wao ndio wanaosimamia amani yetu ulinzi juu ya mambo yetu sheria ya Kiislamu inatutaka sisi tuwe watulivu na tuwe wasikivu tuwe wasikivu na watiifu na ndio maana alimamu tahawi rahimahullahu ta'ala akasema maneno mazuri wala nara al ala aimmatina wa ulati umurina wa injaru sisi hatuoni kuwa ni sawa au sisi hatuoni kuwa yafaa kufanya uasi mtu akafanya uasi akaasi akawa ni muasi dhidi ya watawala sisi hatulioni hilo kuwa lafaa kwamba ni jambo sahihi haya ni maneno yalizungumzwa zamani mtu asije kaona kwamba ni maneno ya leo kwa sababu kuna maslahi ya kisiasa ni vitabu tulivyosomesha miaka na miaka na vimeandikwa mamia ya miaka kuruni zimepita karne nyingi zimepita wala nara alkhuruja ala aimmatina wa ulati umurina wa injaru sisi hatuoni kuwa ni sawa kutoka nje ya utiifu na taa ya viongozi wetu na wasimamizi wa mambo yetu hata kama watafanya dhulma wa injaru hata kama watafanya dhulma sikwambii kiongozi awe mwadilifu bali hata akifanya dhulma bado sisi msimamo wetu ni kusimama kwenye usikivu na utiifu kwa nini kwa sababu katika swala la usikivu na utiifu kunapatikana maslahi ya umma lakini kila mmoja atakapokuwa amedhulumiwa akaamua asimame atumie nguvu katika kudai haki yake basi hakutakalika hivyo basi sisi tunawahusia ndugu zetu hasa kwa mnasaba wa, wa kuelekea huu uchaguzi mkuu unaokuja mbeleni na haya maneno maneno mengi yanayotolewa na baadhi ya wanaharakati na baadhi ya wanasiasa na baadhi ya viongozi wa dini wanaoleta maneno ya kudai haki katika wakati huu na kuwa hawawezi kusubiri ila wafanye fujo katika kuidai haki sisi tusiwaunge mkono katika hayo kwa sababu dini yetu na manhaji yetu inatukataza hilo kwa hiyo sisi hatutasikiliza habari za wanasiasa wala wataalamu wa aina yoyote watakapotuletea mafunzo ambayo yako kinyume na mafunzo ya dini yetu huu ndio ujumbe ambao kuwafikishia muufahamu na nyinyi muwafikishie wengine kwa sababu dini yetu iko hivyo wanawazuoni wetu wa ahli sunna wal jamaa katika matukio mbalimbali yanayotokea ulimwenguni walijaribu kuyaeleza haya na kuyaandikia haya wakiwanasihi watu katika nchi mbalimbali mbali kwamba msijaribu kufanya uasi mkatoka nje ya utiifu wa watawala wenu ah hawa madhalim sawa hawa watademokrasi sawa lakini msifanye hivyo madhara yake ni makubwa wale waliotii katika hilo walifanikiwa nchi zao zikabaki katika hali ya amani na utulivu na wale waliokaidi basi nchi zao waliziharibu zikaharibikiwa kabisa na wengi katika wao sasa hivi wanaishi ughaibuni wameacha nchi zao miji yao zile huduma walizoanzisha wakawa zinakuwa kuwa zinaendelea zote zikarudi nyuma biashara za watu zikaharibika miundo mbinu ikavunjwa wakabaki wananyanyasika katika nchi za ughaibuni huko nini katika madhara haya sikwambii madhara yanayopatikana ndani ya hilo fujo yani hapa leo tujalie hakuna vyombo vya ulinzi na usalama majambazi watajitokeza vibaka watajitokeza wezi mbalimbali wajitokeza dhulma zitapatikana umwagaji damu utapatikana mwenye nguvu ndiye atakayekuwa na haki wanaotaka kwenda misikitini swalatul fajiri hawataweza wala swala za jamaa zozote hawataweza wanaotaka kusomeshana madarasani misikitini hawataweza kukaa tena kila ukikaa wewe wafikiria namna ya kujisalimisha wewe na familia yako na katika hali hiyo lazima njaa iingie lazima maradhi yaingie na mifano iko hai katika baadhi ya nchi zinazotuzunguka sisi sasa sisi hatukuachwa tu hivi hivi kwamba hatuna muongozo mpaka iwe watu wengine watusemee wanaharakati na wanasiasa na watuseme la sisi tayari tunaishi katika nchi hii lakini tuna miongozo ya dini yetu na anetuongoza ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam sisi tumshike yeye na tuishike tuiandame njia وليوبيتا ويما وليوستانغوليا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا